السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لو إن شاء الله تعالى تصوم حديثي سبيننا تانو katika hadithi mia moja ambazo ziko kwenye hiki kitabu الحديث الخامس والسبعون يقول المؤلف وفقه الله تعالى عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن عويمرا أتى عاصم بن عدي في حديث سهل بن سعد يا نسيموليا رضي الله عنه سما أن عويمرا أتى عاصم بن عدي وكان سيد بني عجلان فقال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل فسأله عويمر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعابها قال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فجاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة بما سمى الله في كتابه فلاعنا فلاعنا فلاعنا ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنين في المتلاعنين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق عليها وإن جاء به أحيمر كأنه وحر فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها فجاءت به على النعت التي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعد ينسب إلى أمه خرجه البخاري ومسلم hii hadithi ni ndefu na imebeba masail mingi lakini hatuwezi kutaja masala yote kulingana na wakati insha Allah taala mimi nimenukuu masail 12 faida 12 insha Allah taala tazisoma ikiwa wakati utaturuhusu tutazimaliza ikiwa wakati itakuwa hakuna tajaribu kuangalia namna kwa sababu hii hadithi imebeba ahkam nyingi nao ni masala ya li'an na masala ya zina na masala ya hadd na masala ya mtoto wa zina ahkam zake imebeba ahkam kathira hadithi yenyewe asema sahal ibn sa'ad anna uwaimir عويمر العجلاني أتى عاصمة ابن عدي عويمر العجلاني ويبانا اللي مندية من ذاك نيت عاصم ابن عدي العجلاني وطن العجلان نمت نمت نا دقيا اه، كما عمياك نمت كما عمياك سبب عاصم na babaki Uwaimir ni bin ammi Asim na babaki Uwaimir ni bin ammi na alikuwa ndio kiongozi wa kabila yao sasa alimfuata Asim akamwambia ndio asema kana sayyida bani ajla yeye ndio alikuwa kiongozi wa kabila faqala akamwambia suala alimuuliza suala <clears throat> akamwambia kaifa taquluna fi rajulin mwasemaje kuhusu mtu وجد مع امرأته رجلا ألمكوت مكواك نمنا ممنجين أكم فمانية أكم وانا مكواك أنا فاني فاحشة نمنا ممنجين والعياذ بالله أيقتله أموه فتقتلونه نجيم تموه قصاص سبب هو نفس نيتواه قصاصا أم كيف يصنع na asipomuua sasa afanyeni maana ni uchungu akimuua nyinyi mtamuua kisasi akimezea ni jambo kubwa halimezeleki sasa atafanya nini akamwambia salli rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dalik nenda kaniulizie maana yeye ndo kiongozi wa kabila akamtuma kiongozi wa kabila yake aende kwa mtume sallallahu alaihi wasallam amuulize hiyo swala lau mtu atampata mke wake hali hii afanye nini kwa sababu akimuua mtamuua kisasan ameua nafsi atauawa naye kwa kisas akinyamazia hayasemeki hayanyamaliziki na hawezi kwenda kutoa habari kwingine kwa sababu ni mke wake ata, ataona aibu kwenda kusema hasa yani ni hali ngumu atafanya nini ndo akamwambia kaniulizie mtume alayhi salatu wassalam faata asim an-nabiy sallallahu alayhi wasallam huyo asim ambaye ni kiongozi wa kabila yao akafuata mtume sallallahu alaihi wasallam akamwelezea hilo suala mtume aliposikia suala hiyo hakuipenda hadithi yasema fakariha fakariha rasulullah sallallahu alaihi wasallam almasail mtume akachukizwa na suala kama hiyo ambayo hata haijatokea akapinga sana kwa nini Uwaimir anauliza suala bado halijatokea kwa nini nafanya hivyo hakupenda hayo masala lidhalika mtume hakulijibu kaachana nayo akamwambia mimi sitaki masala kama haya na yachukia manake ni jambo halijatokea wewe wasema itakuwaje niki si ngoje kwanza litokee tai so mtume hakupenda kwa sababu hiyo ni tukio ambalo kwamba halijatokea anaulizia nini sasa asema faqala asema fa, fasala umar fakariha rasul sallallahu almasail abaha na kalitia aibu ile swala yani hii suala si suala mzuri ya kuulizwa au itaonesha kana kwamba kuna tuhuma watakutuhumu wenzako tumi hakupenda kuulizwa masuala haya sasa Asim alipokuja kumwambia Uwaimir bwana mtume amekataa masuala haya hataki kuulizwa masuala haya mambo ya aibu alafu tena hata hayajatokea kusibu hilo jambo sasa siatosheke ha qala Uwaimir Uwaimir akasema wallahi la atiyannahu la antahi mimi sitokoma hata asala rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhalik paka kamuulize mwenyewe eh ametumana jawabu ameletewa siatosheki akasema haiwezekani nitanami naenda tena nitakwenda sitokoma na hii masala mpaka nikamuulize mwenyewe mpaka mtoke na jibu yani sasa wewe si hayo sawa basi Allah akajalia hilo hilo jambo likamsibu kwa sababu yeye mwenyewe tayari alikuwa na atakuuliza mambo kama hayo mabaya basi Allah akamwonja nalo sasa akifika nyumbani kaipata kweli hiyo hali kwa sababu gani mtume alikuwa chukia amemkataza alikuwa tulie tu aachane na imasana sasa ile moyo wake kukwerakerwa akenda kadirika kweli ile tukio sasa Allah kamsibu kweli nalo akapata mtihani huo sasa akienda kwake kampata hivyo hivyo ile hali aliyosema kwa hivyo ile hali alikuwa kiiulizia sasa imetokea kweli baada ya kupata adabu mtume alimkataza sasa hii kama adabu anapata fajaa Umar akamwendea mtume sallallahu alaihi wasallam faqala akamwambia ya rasulullah akamletea tena swala mara ya pili baada ya kwa mtume shaikataza ya rasulullah rajulun wajada ma'a rajula mtu amekwenda kwake akampata mwanamke wake anafanya fahisha na mwanamume mwingine ayaktuluhu amuue fataktuluna na wewe utamuua kwa kisas am kaifa yasna ama afanye nini sasa mtume akampa lile jawabu yeye alitarajia manake ameepushwa na haya masala hasikii mwenyewe sasa basi akamwambia hata tujibu swali sasa liliotokea mubashara mtume akamjibu akamwambia sasa nitakupa jawabu usoipenda sasa qala qad anzala Allahu alqur'ana fika wa fi sahibatik si wewe usikie wataka hivyo basi sasa ulishakusibu Allah ameteremsha Qur'ani sasa kuhusu wewe na huyo mke wako alofanya hayo mambo yani yametokea yame kikweli sasa ndio ulama tutakuja kuona kwenye masail faida katika faida mtu mayambari kuuliza mambo mabaya kabla hayajatokea au oh, kitokea nifanye nini khalik awalan tasal lidhalik mmoja katika salafu salih katika alladhina yaftuna an-nas alikuwa akiulizwa swala anauliza hili jambo lishatokea akiambiwa ah, akamba basi madamu halijatokea sitaki kujikalifisha kulipa kura ngoja litokee alafu njoo niulize alikisema hivi ma kana yufti illa fil ahdath zikitokea sasa akaambiwa basi Qur'ani sasa ishashuka na hukumu ya mulaana mfanyiane li'an sasa mfanyiane sasa li'an فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملعنة mtume sallallahu alaihi wasallam akawaamrisha sasa waje wote wawili wafanye li'an zile shahada nne na li'an maarufu ufanywa wapi msikitini haifanywi kwa siri sasa jambo lililokuwa siri sasa libidi lisambae sababu nini suala mbovu kuuliza masuala kama haya imesababisha sasa mpaka aibu imeondoka imetoka nje na mtume alikuwa atakuistiri stoki ndio maana akakataa kujibu masuala kama haya sasa ikabidi iwe fedheha sasa mambo yafanywe na li'an haifanywi kasiri katika sheria za li'an mpaka ifanywe wazi msikitini watu wote washuhudie la haula wala quwwata illa billah tumekawaita watu wote sasa msikitini kwenye msikiti akawaambia bilmulaana bima sama Allah fi kitabi wewe utashuhudia arba shahadat kwamba huyu mwanamke mimi ni mkweli kuhusu tuhuma yangu juu ya huyu mwanamke kwamba amezini na huyu mwanamke atashuhudia arba shahadat kwamba yeye ni mrongo yule mwanamume aliyomtuhumu nalo hapo hiyo ndo maana li'an thumma qal baada ya kufanyika li'an baada ya kufanyika li'an mtume sallallahu alaihi wasallam akasema la qala nani huyu uwaimir akasema ya rasul ewe mtume allah baada ashafanya arba shahadat huyu na huyu pia shashuhudia mara nne uwaimir akamwambia mtume in habastuha huyu mwanamke bado ikiwa nikimwacha kwenye ndoa kimshika faqad dhalamtu atakuwa memdhulumu kwa sababu gani maana sina haja naye sina haja naye simtaki nishamwona akifanya hivyo kwa hiyo nikisema mimi simtaliki itakuwa na mdhulumu huenda akapata mwingine yani fatallaqaha akamwacha asema rawi fakana sunnatan liman kana ba'dahuma min almutala'inain hii ndio ikawa ndio sharia sasa ukimlain mke wako mkafanyana mulana lazima mutalikiane muachane lazima na ule mwanamke atakuwa haramu wako milele wewe tena kumrudia baada ya li'an huyu si halali tena huyu wala huyu hata wakatubia hafi mushkila lakini hawafai tena kurudiana hawa sasa mtume sallam baada ya hayo akatoa mwongozo akasema undhuru tazameni hiyo mimba sasa mwanamke hiyo mimba iangalieni akisha kuizaa sasa fa injaat bihi ashama huyu mtoto akizaliwa akiwa ashama asham ni macho meusi akizaliwa kwa macho meusi ad'aja ajal ainain mapana meusi alafu mapana adhima al-aliyatain kiuno chake kinono mtoto kiuno chake kinono khadallaja as miundi yake imenona imejaa nyama miundi na kiuno basi mtoto akizaliwa katika sifa hizo fala ahsibu uwaimira illa an illa qad sadaqa alayha akitoka katika sifa hizo basi huyu mwanamume uwaimir amesema kweli huyu ni mtoto wa zinas itakuwa si uwaimir si uwaimir akataja hali ya pili wa jaat bihi uhaimir mtoto akazaliwa mwekundu mwekundu uhaimir yani ashqar rangi yake weupe ulolalia kwenye wekundu weupe ambao umeingia kwenye wekundu huitwa ashqar ama uhaimir mtoto akizaliwa rangi yake mwekundu mwekundu kaannahu wahar kama ule mnyama wa jangwani wahar ni alwazag asghir li fil sahara ni ule wazag ule mnyama ambao kama huitwa mjusi kule jangwani kuna mnyama kama mjusi wengine umwecha komba ule ah, ah itwaje kande kama kande ule wa kupiga piga kichwa hivi wale wako jangwani huitwa wahar akizaliwa kijidogodogo kifupi fupi kitoto eh kijidogodogo kifupi chekundu kama ufupi wake kama humnyama anaitwa wahar fala ahsibu uwaimiran illa kad kadhaba alayha itakuwa huyo mtoto ni wa uwaimir kwa hivyo uwaimir kumtumu mwanamke mizini itakuwa uwaimir ndio mrongo sasa wakapewa sifa hii sasa mimba yangojewa kwa hamu tujue mkweli ni mwanamke ama ni uwaimir ilipozaliwa asema rawi فجاءت به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر mtoto akazaliwa sifa zile alizozitaja mwanzo ambao si za babake si za Uwaimer kwa hivyo ina maana Uwaimer amesema kweli kwamba mke wake alifanya fahisha mtoto akazaliwa kama yule sifa zake za macho yake meusi mnono kiuno mnono miguu kwa hivyo hizo ina maana Uwemer amesema kweli na mtoto si wake na ndivyo alivyozaliwa kwa hivyo ina maana huyu mwanamke alifanya fahisha kikweli mwisho wa hadithi akasema fakana baada baadu akawa baada hapo ule mtoto yunsabu ila ummihi hunasibishwa kwa mama maana ni mtoto alozaliwa baada ya li'an na mtoto alizaliwa baada ya li'an unasibishwa kwa mamake anasibishwa kwa baba sababu tayari wewe mtuhumu ile mimba si yako na mkafanya li'an ina yule mtoto hawezi kunasibishwa na yeye atanasibishwa na na mamake hiyo ndio hukumu lidhalika mtume kwenye riwaya ya muslim kwenye riwaya ya muslim mwisho wa hadithi mtume alisema alipoambiwa mtoto amezaliwa kama zile sifa za ule mwingine si Umar yani kumaanisha mwanamke amezini akasema nini laula lian au laula al-mula'ana lakana baini wa bainaha sha'n lau kama mwanamke hakufanya li'an hakuna aya ya kuhusu li'an haingeshuka hukumu hii basi ingelikuwa mimi na huyo mwanamke kuna kitu ingefanyika yani nini hadd yani ningemchapa rajm mpaka kafa ningemchapa rajm lakini madamu amefanya li'an li'an yaangusha haddi li'an yaangusha haddi ya zina ndio maana Allah sema nini wayadra'u anha al'adhaba an tashhad mwanamke kituhumiwa na mwanamume kwa uzinifu wajua kwa nini imewekwa liana kwa sababu ulama wasema ni ngumu mwanamume aende kwake nyumbani amuone mke afanya fahisha aende tafute wanaume wanne waje waone haiwezekani mtu ana ghera na ardhi yake hata kama mwanamke afanya uchafu huwa hawezi kutafuta wanaume wengine ndio kashuhudia haiwezekani na ndio maana baina ya mume na mke kitokezi tuhuma sheria haikuweka haddi imeweka tu wafanyane li'an sababu so, toba mwanamume akiona hii hali atakwenda saa ngapi utafuta mashahidi wanne waje waone heshima yake anavyofanywa halizikubali ghira na ndio maana sharia kwa ile huruma hii sharia ikamwekea li'an waende kwa kadhi au hakim wale viapo vinne vinne huyu aseme nimemwona akifanya yule mwanamke akatae wakisha li'an haddi ya zina itaondoka kwa yule mwanamke hata kama mizini kweli haizi kusimamishwa tena haddi ndio maana mtume amesema nini la kana baini wa bainaha shaa lakini bahati yake madamu alikula viapo vinne vya kirongo basi adhabu mimi nitamwangushia ya, ya, ya, ya, ya rajm sitompiga rajm kwa sababu ashafanya li'an lakini lao angekataa kufanya li'an ningemchapa rajm ningemchapa rajm kwa sababu itakuwa ni fahisha mtoto ametoka sifa za baba mwingine sio sifa za baba yake asli kwa hivyo katika ahkam za li'an li'an ni khas baina mume na mke ama mtu kando akaenda akamtuhumu mwanamke kando ambaye hajamuoa akamtuhumu kwa zina ah tutamtaka mashahidi anga? wanne maana yule si mkeo alomtuhumu ni mke mwanamke mwingine usipoleta mashahidi wanne tutakuchapa hadhi ya qadh ukisema oh tafanya lianda bala lian ni khas baina walioana mume na mke hao ndio wamewekewa lian fakat wewe ukimtuhumu mwanamke mwingine ambaye si mke wako utaleta mashahidi wanne haukuleta utachapwa hadhi ya ama mume na mke wakituhumiana hapo wao sasa ndio wanakwenda kwenye viapo kwenye lian kwa sababu ni ngumu mwanamume kwenda kutafuta mwanamume mwingine <laughs> aje aone mambo kama haya kwake haiwezekani ghira ya kiume haimpi na ndio maana sharia kwa huruma ya sharia hii ikawekea lian wafanye shahada nne huyu na huyu shahada nne alafu wanatenganishwa alafu baada hapo hata ikathubutu ni kweli mwanamke alizini hasimamishiwi tena hadhi kwa sababu gani haddi yake itaanguka kwa sababu ya li'an angekataa kushuhudia hizi shahada nne mwanamke hapo tungemtandika kwa sababu amekataa li'an lazima afanye mulaana hadha hu kwa hiyo ndo maana ya hii hadithi twende sasa kwenye kuichambua maana ya vilma vake alafu mwisho tutaje hizi fawaidi kwa haraka haraka ili kuwahi wakati قوله البسيمة fakariha kariha rasul sallallahu almasaila wa abaha mtume alichukizwa na ile suala na akalitia aibu yani haipaswi kuulizwa masuala haya maana yake eh maana yake ni kwamba ay eh, almasail allati la tuhtaju ilaiha wa qabla wuqu'iha masala ambayo kwamba hayahitajiki alafu bado hayajatokea hii si adabu kuuliza huenda ukaondwa na lile jambo sasa ukaenda ukachokora wewe ukaenda ukauliza kisha likakupata kama alivompata na Uwaimir alikatazwa asiulize swala hili hakusikia Mtume alimkataza kusikia basi Allah kamaonja nalo likatokea kweli hilo jambo na ndio maana mtume hikma ya kulikataa kulijibu na kuchukia masaili kama hayo kabla ya kutokea kwa hivyo ni katika adabu ya kuuliza ilmu uliza ilmu ya yale mambo yaliyotokea uliza yale mambo ambayo kwamba yametokea tafuta hukumu ya kisheria ujue lile jambo likitokea hukumu yake nini nini au mathalan ghalabatu dhann ni jambo ambalo nina yakini litatokea sababu ushalipanga kufanyika haya ndo mambo ya kuulizwa ambayo kwamba kidogo kuna yakini ya kutokea sio masala mtu akae aunde swala kwenye ubongo wake afikirie tu awaze amwe kuuliza la hii si adabu katika adabu ya fatwa qawluhu aliposema hapa fatallaqaha yani albatta akamwacha kabisa kwani mtu akifanya li'an na mwanamke lazima amwache ile li'an yenyewe ni talaka ile liani yenyewe ni talaka tayari lakini Uwaimer pia akamtaliki baada hapo kama tu kutilia mkazo ile kuonesha chuki yake alivomchukia yule mwanamke kwa sababu kumuona kufanya jambo lile kwa hivyo bimujarrad huyu akashuhudia mara nne na huyu mara nne hiyo ni talaka tayari hata ule manume asiseme tayari tutawatenganisha atoe talaka asitoe kwa sababu ile li'an ndio talaka kwa hiyo haihitaji baada ya li'an mwanamume ati aseme talaqtuk hahitajiki mujarrad ukifanya li'an na mke wako tayari hiyo talaka mtenganishwa wala hamuwezi kurudiana ila al-abad haizi kuwa mke wako tena limadha ushamtusi kwa fahisha sasa mregeeni hinu hinu usafihi ni utovu wa akili itakuwaje wewe umtuhumu mkeo kwa fahisha kisha kesho mrudie mtaka hadha safa huni usafihi mwanamume afanye mambo haya akisha kuamua kumtuhumu na fahisha yuachana naye kabisa خلاص وإلا itakuwa ni diatha hii itakuwa ni نوع من الدياثه wala yajuz hadha قوله الفسما قد أنزل الله القرآن فيك Allah ameteremsha kuhusu wewe Qur'ani akusudia nini ile aya ya li'an akusudia ile aya ya li'an walladhina yarmuna azwajahum ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات إلى آخر ikashuka hiyo aya sahiyo hiyo kuhukumu tukio la Uwaimir na mke wake madamu amemtuhumu sasa waje kwa msikiti wale kiapo na haifai kufanywa nyumbani chini chini a sasa wana maafayaliani ni sharti ifanywe mbele ya umma ni sharti ifanywe mbele ya umma haifanywi kwa siri قوله البسيمة إن جاءت به أسحم أسحم السحم ni sawadu alainain ni weusi wa macho asaham ni ule weusi ashama yani aswad alainain macho meusi na ad'aja al-ainain ad'aji pia ni meusi lakini ni meusi aina fulani ni meusi alafu mapana utamsikia mtu akambia macho kama kikombe cha chai yani makubwa hiyo ndo maana ad'aji na ni urembo na ni urembo Mtume sallallahu kwenye shamail utaambiwa kana ad'aja al-ainain alikuwa macho yake ni makubwa mapana alafu meusi ile sehemu ya mboni nyeusi na ile sehemu nyeupe nyeupe ndio ilikuwa macho ya mtume na ni urembo bila shaki sasa huyu mtoto alikuwa na macho hayo ad'aja mapana makubwa alafu meusi akitoka katika sifa hiyo hiyo ndo maana ad'aja ay shiddatu sawad ma'a sa'atiha ni macho meusi sana alafu mapana makubwa ndo maana adaj قوله aliposema عظيم الإليتين عظيم الإليتين الإليتين معنى yake nini العجيزتين makalio ajiza ni makalio sasa ina maana huyu mtoto alikuwa na makalio makubwa ma, mazito sasa mtu amesema akitoka na makalio yake makubwa basi ni, si mtoto wa Umero si yake yani ina maana kimezaliwa kinononono cha kitoto adhima aliyatayn makalio yake makubwa khadalla jasaqain miundi yake minono na nyama si chembamba kindigindingi yani imenona miguu akitoka hivyo ndo akasema fala ahsabu uimiran isipokuwa uimir amesema kweli qawlu aliposema uhaimir aliposema injaat bi uhaimir yani ashqar hamra weupe utangamana na wekundu ina maana hii ndio ilikuwa rangi ya babaki si ule weupe sana ni ule upe ulioivia kwenye wekundu na hii rangi maarufu inaitwa ashqar inaitwa nini au amhaq am amhaq inaitwa nini amhaq na hii ndio ilikuwa sifa ya rangi ya mtume sallallahu alipokuja ule arabi akauliza msikitini aina rasulullah yuko wapi wanaototo amekaa muone nani akaambiwa dhalikal abyadhul amhaq yule mweupe ambao kwamba weupe wake una wekundu alikuwa rangi ya mtume sallallahu aitwa amhaq au ashqar eh yani weupe ulioivia kwenye wekundu akija katika rangi hiyo uhaimir kaannahu wahar afanana na mnyama ule wa wahar urefu wake yaani kifupi kitoto kifupi wahar ni mnyama mdogo mfupi naye nani alwahar hiya wazaghatun ni mjusi fulani takunu fi sahari yuishi kwenye majangwa majangwa asghara ni mdogo yani akitoto kitoto kifupi fupi kijidogo mwili mdogo mdogo si mnono afananishwa na huyo wahar wahar ni mnyama hafifu eh sijui eh, kwa lugha ya huku mnamuitaje sisi tunamuita wazakh yani eh, kande wale makande anapiga pia ana blue blue huku sasa nyingine na blue blue na rangi nyingine anapiga piga kichwa sana anapara minazi sana kwenye majango amejaa wahar wako kwenye familia ya wale mabob ma kama mauru lakini si mayuru wanaitwa wahar wengine wanamuita jumba koka huko naitwa jumba koka visiwani na wengine wanamuita kande sasa akizaliwa kama kande yani kifupi na kikhafifu basi huyo mtoto ndiye wa Uwaimir ndiye wa Uwaimir kwa hivyo hizo ndo maana hizi vilima ambapo kwamba vahitajika kuelezewa maana yake wazi kwa hivyo hiyo ndo hadithi na hichi ndicho kisa cha Li'an kilimo na hichi kisa kilitokea kwa watu wawili mmoja ni Uwaimir alomtumu mkewe wakaenda akafanya mulaana وفي sahihi muslim mwingine sahaba anaitwa Sharik ibn Sahman alimtuhumu pia mkewe kwa haya matukio kwa mtume alitokea mara mbili na wote wakafanya li'an huyo akafanya li'an na ukafanyishwa li'an kwa hivyo kwenye muslim utaona ni sahaba mwingine si Uwaimer utaona anna Sharik ibn Sahman hiyo pia ni hadithi iko na hichi ni kisa kiko wazi hiyo ni kisa na ile ni kisa kwa hivyo ina maana haya matukio yametokea mara mbili imetokea kwa Uwaimir na mke wake na imetokea kwa Sharik ibn Sahma na mke wake na yote yalikuwa yako na wote wawili walifanyiwa li'an na hii ndio ikawa sunna sasa kila alomtuhumu mke wake kwa fahisha waende wafanyane mulaana waachane خلاص هذا هو hii ndio inavyotakanwa kila anayemuona si kumtuhumu aliyemuona kwa sababu mwanamume akiona tukio hili huwa hana la kufanya nini au kusema haisemeki akinyamaza amenyamazia jambo la kuuma la muuma ndio maana sheria ikamletea makhraj waende wafanye li'an malizana hadha huwa <clears throat> au mwanamke akiri zina asimamishe had na yamwache akikiri uzinifu basi atamtaliki yamwache ma yahitaji li'an lakini li'an ikifanyika kwamba naye atakubishana eh atatija kujibu ile tuhuma akakataa kama amefanya sasa hapo ndo unakwenda kwenye li'an hapo ndo unakwenda kwenye mulaana wa ila kikiri mwenye kama amekubali mezini خلاص يقام عليها الحد اسمه مش حد لا يقول يقول يا دولة ما وكان بهذا سمش حد اشتفعا يطلقها يطلقها ستفوت منجينا إن شاء الله تهوى في هذا الحديث فوائد في هذا الحديث فوائد الفائدة الأولى فائدة يا كوانزا هذا الحديث دليل على أن الحد لا يجب بالتعريض لا يجب بالتعريض بل يجب بالتصريح mambo yote ya haddi haitakikani kupijiliza kwamba mimi nashuku niliona kama dalili huyu mwanamke ana mwanamume hapana haitakani nilinashuku wala nilionaona ishara haddi haitaki hivyo yataka sarih kama alivyosema Umar araita law wajada rajulan ma'a mmemuona yule anafanya ah sasa hapo mtakwenda kwenye hudud kwa hukumu za mulaana ama kama ni haddi ama mengineo kwa hivyo hadd haitaki shubha kwamba ah nilifanya kuona mtu anatoka na sikumwona nani eh kedha eh kif sasa hivi ndo lazima mtu mfanya fahisha la ni mpaka uone ndo uende sasa ukapeleke mahakama kesi kwamba mtu amemwona mke wake kifanya hivyo ama mujarrad wahm kudhania na kushukushuku hapana wewe tafuta yaqeen ndio ufanya kuna masala ya shaka shaka hadhi hazisimamishwi kwa shaka shaka zinasimamishwa kwa musaraha na kwa kuona sawa sawa ثانيا فائده pili ya hadith وفيه وفيه أن من قتل رجلا وجده مع امرأته لو mtu atafanya hasira amuue mwanamume aliyomshika na mke wake yuktalu bihi qasasan na yeye atauawa kwa kisasi بشرط شرط gani illam yati bibayina tashhadu laha tashhadu lahu bizina au alete mashahidi wanne wenye kushuhudia ile zina akisimamisha ushahidi akisimamisha ushahidi basi hatutomuua kwa kisasi lakini mtu ameingia amempata mke wake nyumbani anafanya fahisha na mwanamume akashikwa na jazba akampiga akamuua tutamuua kwa sasa kwa sababu yeye pia ametukua sheria mkononi yeye ametukua sheria mkononi na huenda yule mwanamume si wa kuuawa pengine ni, ni bikra hajaoa yule mwanamume si mtu kama huyu ana rajim na huyu huenda hata ni bikra thanian kazi ya kuua ni wali al-amr sio wewe lidhalika saingine hamasa na hisia la lazima ziingie chini ya sheria mtu ameona tukio kama hili asitasarraf kitoto atasarraf kisheria kisheria twende kwa mulaana hautaki خلاص mali wala انتهى الامر بيني وبينك haya خلاص tafuta mke mwingine wewe unapofanya jazba mpaka ukamuua basi ingawa ukimpiga usimuue mfanyie ta'ziri umponde au mgonge ile ta'zira ama masala mpaka ufike hadi mtoi roho yake الصحيح na leo tutasimamishia haddi ya qasas Allahumma illa ulete mashahidi wa zina ulete watu kwamba ameshuhudia huyo amezini hapo ndo hatutokuua sasa wawe غير wawe hiyo ndio hukumu ya hii masala وفيه أن من قتل رجلا وجد مع امرأته يقتل به ukimuua mtu ulimkuta na mke wako utauawa naye yuqtal bi illam yati bi bayyinatin tashhadu lahu bi zina usipoleta baina kwamba yule amezini kwa hivyo haina haja ujihamasishe sana mwachilie polepole ukatafute mwanamke mwingine ukimuua yule bwana na wewe si wali al-amr basi na sisi tabika alaika al-hukm kwa hivyo dini haiende kwa hamasa wala hisia nyingi dini inapelekwa kwa adilla na vile Allah alivyohukumu subhanahu wa ta'ala kwa hivyo mtu akifanya hivyo yaiko makharaja kisheria makharaja kisheria nini tunani li'an muache zote makra waweza kumwacha pale pale shughuli shughuli angalia shughuli zako lakini ukienda ukaua nafsi kwa sababu hiyo la shaka wewe si wali amru na wewe utauawa qasasan allahumma illa ulete arba shahadat kwamba wameona hiyo zina wazi wewe hiyo ndio hukumu thalithan katika fawaid za hadith katika fawaid za na ndio maana mtume sallallahu alaihi wasallam akatukataza hakuna wanaume kuingia nyumbani kwa wanaume wengine usifanye hivyo usiingie nyumba ya mwenyewe alafu mwenyewe hayuko majuz hadha tu sala asema iyyakum wadkhula ala nisa iyyakum na waonya na waonya msiingie majumba ya wenyewe wanaume wenzenu na wenyewe hawako ngojea mwenyewe yuko nenda mwenyewe hayuko wewe uende achina mngojea na pale kuna mkewe kisha ikitokea kutokea mantalu na mtume sallallahu alayhi wasallam nini la yakhluwanna rajulun ma'a imra'a illa kana ash-shaytanu thalithahuma hawatokaa faragha mahali mwanamume na mwanamke isipokuwa shetani huja ile baraza kaongeza naye ni maonaje baraza ile hudhuria shetani mwatarajia nini uchafu tu خلاص ndio bakia na ndio maana haya ugonjwa utokea na mtume ashatuonya alayhi wasallam kwa hivyo umeenda nyumbani uliza mwenye nyumba yuko hayuko shika ndenda zako polepole kuondoka na ile fitna ukiingia pale mwanzo alafu baadaye huanza chanzo fitna pengine wewe sio mahram ya yule mwanamke alikuwa mbabake mtu ni ndugu yake mahram ya mumke lakini wewe ajnabi aslan na yule mwanamke ma yambaghi kuingia kwake kwa sababu mtume amekataza asema iyakum wadkhul ala nisa msiingie majumba ya wenyewe wenyewe hawako siingilie kwa wanawake na waume zao pia hawako si vizuri itatokea ile faragha alafu itokee fahisha baada dhalika ثالثا katika faida ya tatu ya hadith وفيه كراهة المسائل القبيحة التي لم تقع hadithi yatuonya kuuliza maswali machafu ambayo hata hayajatokea kwa nini sababu gani li'annahu qad yubtala bihi huenda kishalika kupata wewe uliza uliza chokora chokora mambo mara mwisho litakusibu lile jambo sababu gani ule umbele mbele wako kutakura mambo ambayo hata hayajatokea insani yakun maahu adab uliza suala ikihitajika الان jambo atakulifanya sasa una haja atakulifanya sasa uliza kwa sababu uko katika hali ya kulifanya ushaamua sio masala mambo ukae uunde kwenye akili itakuwaje lao itatokea hivi jawabu yake itakuwa vipi la la la masala kama hayo ya iftiradhat kufaradhia hivi kufaradhia hivi la si katika adabu za fatwa kuuliza masail angalia huyu bwana ameonywa mpaka likamsibu hili jambo sasa na mtume alikuwa amemkataza asilete masala kama hali kwa hivyo fihi karahatul masail alqabiha التي لم تقع بعد بعد مسألة jatokea لأنه قد يبتلى بها huenda ukaonjwa nalo ukatahiniwa nalo alafu ukaona ukasikia uchungu sababu wewe mwenyewe ulikwenda kutokora ukayauliza rabi'an katika masaili ya hadith ya nne وفيه أن الملاعنة لا تكون إلا عند السلطان li'an haifanyiki illa mbele ya hakim au wale manaibu wa hakim ambao ni makadhi wale chini ya hakim ambao wameakilishwa hauwezi kufanya li'an nyumbani wewe na mke wote mfanya li'an la hiya hiya hicho li'an li'an ni lazima iweko mbele ya sultan hakim au qadhi alowakilishwa na hakim kuhukumu hizo kesi kwa hivyo almulaana la takunu illa inda sultan wa annaha laysat katalaq li'anu usifikiri talaka yako ya kawaida talaka yako waweza kuitoa popote nyumbani barabarani uko safarini <laughs> talaka watoa lakini li'an ni lazima mchukuane mpaka mbele ya hakim kama kiongozi hakuna wamewekwa makadhi uende mbele ya kadhi ashuhudie na tena ikuwe ala almala sio kwa siri sio kwa siri خامسا katika fawaid za hadith وفيه اجماع العلماء علماء wamefanya ijma' أن اللعانة لا تكون إلا في المسجد الجامع إجماع يا علماء kwamba li'an haifanyiki ila msikiti unaosaliwa juma msikiti ambao kwamba unaswaliwa jamaa kubwa au juma yani watu wawe wengi ishu ngale sasa maafa yake hadi maafa yake hii mambo kwa hivyo li'an kwa ijmaa ya ulama haifanyiki kwa siri inafanyika dhahiri watakuja msikitini kadhi atawapatia mauid waje msikitini alafu ile kadhi atakuja hapa msikitini awafanyishe amama nas ndo watu waone ubovu hili jambo wawache kupakorana na yule ambaye kwamba ametahiniwa ame, ame kupata jambo kama hili basi mambo mawili ima atwaliki kwa mapema hata kujulikana atwaliki amalize ya mambo au ataka husuma basi aje kwenye lian wajulikane na watu wote kwamba yeye amemtuhumu mke na mkewe amejibu yani ni fadhiha yote ha? ha? la haina haja kufikia hapo mtu ambaye kwamba atatumia hikma yake na busara yake vizuri huwa mapema alkarim haya mambo epukana nayo mapema manake pia akiambia mke wake akinasibishwa yeye hivyo usikia haya mtu mayutika hadha yana irdhu irdhu yake kwa hivyo si lazima ukafanya li'an si wajibu ni ukiitaka mwenyewe hautaki mambo li'an wewe mapema paliki ende zako mambo yastirike ende zako hadha huwa kwa hivyo fihi ijma' ulama ala anna al-li'ana la takunu illa fi al jami kwa nini لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعن بين المتلاعين في مسجده كما رواه عبد الله بن مسعود tumeliwaita msikitini alikuwa aweza kwenda kwao aweza kwenda nyumbani kwa Umair akamwambia aweka hapa na wewe mwanamke ka hapa fanyeni li'an mbele yangu alikuwa aweza lakini aliwatoa nyumbani akamwambia muje msikitini watu wote wakashuhudia ile li'an tena msikiti ambao ni aljami' yani waswaliwa jamaa si msikiti wa barabarani uswali kila mtu ah msikiti una jamaa ratib wakutane pale wafanye mulaana kama hadithi ya Abdullah bin Mas'ud ilivyoelezewa hayo kwa hivyo si jambo dogo ni jambo zito jambo zito na ndio maana mtu afadhali aachane naye mama Allah kimtahina mapema yutallik wamshi mahitaji lian wala shay maana si wajibu si wajibu ni ukitaka mwenyewe وفيه فائدة ستة وفيه أن الملاعنة أن الملاعنة وفيه نقوم بملاعنة تجب نواجب بين كل من الزوجين نلزم كل موجة أشهدية أكي شهدية مومة أربع شهادات منامجة كتاء تتمشى حد يزنان madamu masala ishakuwa ni liani wote wawili wale vile viapo vinne huku na huku mwanamke kishuhudia mwanamke kishuhudia mwanamume akakataa tutamchapae haddi kwa hivyo kujiangushia haddi ni kushuhudia lian kwa hivyo mtu atakuwa baina mambo mawili ni ima afanye lian au akubali haddi ya zina hadha huo kwa hivyo akishakuapishwa mmoja lazima na wapili naye hamutaki basi isifikie hapo mmoja akiri au akataye muachane huko kabla kuja kwenye liana hadha huo lakini masala ikifika kwa kadhi sasa ni lazima watalazimishwa wote wawili wale viapo vinne vile mwanamume atakula kiapo cha, cha kwanza cha pili cha tatu cha nne cha tano ataongeza taakida atasema la'natullah juu yake ikiwa yeye ni mrongo na mwanamke hivyo hivyo atakula kiapo cha kwanza kwamba yeye hakufanya cha pili cha tatu cha nne cha kwamba mwanamume ni mrongo kwamba mwanamume ni mrongo cha tano atasema kama yeye ni mrongo basi ghadhab za Allah zimshukie kiapo kizito sana kiapo kizito kiapo kizito lidhalika haya masala hayataki kushuku shuku yataka yale kuna yaqeen mtu ameona kweli maana ni hatari uko baina ghadhabu za Allah ama laana zake wal billah kwa hivyo lazima wote wawili akila kiapo mmoja na mwingine lazima atalazimishwa ale arba shahadat akikataa kufanya hivyo dawa yake ya pili ni had had bila shaki na ndo mbele asema wafihi wafihi annahu idha lam yula'in akikataa mmoja wao kushuhudia mara nne hiyo li'an wajaba al-hadd wajaba al-hadd itakuwa ni lazima achapwe hadi itakuwa ni lazima achapwe hadi mwanamume atachapwa hadi ya qadhf kwa sababu sasa umemtusi mke wako alafu utaki kufanya liana utachapwa hadi ya nini qadhf umemtusi mwanamke kwa zina kwa hivyo wafihi annahu idha lam yula'in mwanamume akikataa kufanya li'an wajaba haddul qadhfi alayhi atalazimu achapwe haddi ya qadhf واضح هذا هو وحد الزنا na mwanamke akikataa mwanamume ashamrushia tuhuma akakataa kuitoa mwanamke wajaba alaihi haddu zina italazimika achafwe haddi zina kwa nini لأن الله تعالى قال ويدرأ عنها العذاب mwanamke atajiondoshea adhabu ya rajm an tashhada arba'a shahada kama hataki rajm ashuhudie arba'a shahadat yadra yani kujiondoshea kwa sababu ni kwa sababu gani mbona mwanamume akikosea atacha akikataa atachapa hadhi ya qadh na kwa nini mwanamke akikataa kula liana atachapa hadhi ya zina si ya qadh kwa sababu mwanamke yeye ndio mtuhumiwa hajatusi alotusi mume kwamba wewe umefanya faisha kwa hivyo ukifanya ukimtusi mkeo kwa hilo na ukakataa kufanya liana tutakuchapa hadhi ya qadh wewe mwanamume ama mwanamke alirushiwa hiyo tuhuma ataiondosha vipi akikubali kufanya liana mwanamke arudishe akikataa kufanya liana tutamchapa hadhi ya zina huyo mwanamke ambao ni rajm maana shaolewa kwa nini mbona hadhi ya mwanamke imekuwa nzito kuliko mwanaume kwa sababu kwanza yeye ndo amerushiwa ile fahisha kama ni urongo kitu gani cha mziwa asile kiapo hiyo moja pili ulama wasema ahlu tafsiri wasema ni ngumu ni ngumu mwanamume ende msikitini ashuhudie mkewe mizina alafu ni urongo ni ngumu sababu mwanamke mwanamume usikia haya sasa sharia ina hikma kumpa hii kusema hivi kwa sababu gani mwanamume mara nyingi akiamua kuyatamka haya huwa ya kweli huwa ya kweli tu kwa sababu haiwezekani mwanamume na akili zake aamue kwenda msikitini ashuhudie mara nne kwamba mkewe ni mzinifu ishewe sivyo hii haiendani na ile shahama ya uume ile uume haumpi na ndio maana sharia ikamwambia mwanamume akikataa kula kiapo atachapa hadhi ya kutusi sababu ya mitusi umezini mwanamke naye kitaka kujiondoshea adhabu ya zina ya rajm ni lazima ashuhudie arba shahada akikataa tabaka عليها الحد hiyo ndio hukumu na ni masala mazito bila shaka masala mazito bila shaka lakini huyu mwanamke alidanganya kwenye hicho kisa akaamua kudanganya yeye akaona mambo yamekwisha lakini Allah akamfedhehesha akatoa hali Mtume SAW akasema akatoa sifa fulani za mtoto alipozaliwa tu vile sifa alivyosema akajulikana mezini kweli kwa hivyo Uwaimir alikuwa mkweli Uwaimir alikuwa mkweli na huyu mwanamke ndio alikuwa mrongo huyo mwanamke ndio alodanganya kwenye hii kadhia kwa hivyo hiyo ndio masala ilivyo mwanamke atajiepushia adhabu ya zina ikiwa atakula kiapo cha li'an kujibu tuhuma za mumewe kwamba ni urongo akisema mimi sifanyi li'an lazima tutamchapa hadi ya zina kwa sababu Allah sema nini wayadra'u anha al'adhaba an tashhada arba'a shahadatin billah innahu lamina al-kadhibin asiposhuhudia mara nne kwamba huyu mwanaume ni mrongo yule mtuhumu tutajua kwamba ni mkweli basi amefanya tutamchapa haddu zina ambayo ni mawe mpaka afya hataki rajm aleke hapo mara nne aipinge tuhuma ya mwanamume hadha huo ثامنا فائده 8 وفيه أن باللعان يقع التحريم المؤبد mume na mke wakisha kufanyiana li'an huyo akashuhudia mara nne na huyo mara nne hao ni haramu milele hawafai tena kuoana hata baada yake wakatubia vipi hawafai tena kuoana la yajuz la yajuz abadan itaingia tahrimi ya abadiyan hawawezi tena kukutana tena kama mume na mke madamu washafanyiana li'an hiyo ni katika ahkam za li'an anna bil li'ani yaqa'u at-tahrim al-mu'abbad mukishakufanyiana li'an mutakuwa baina yenu kuna uharamu wa milele hamtowahi tena kuona tena hata mkatubia tasian ya tisa katika fawaid za hadith wa wa fihi fihi taqdimu al ahkam al shar'iyya ala al qara'in allati tubna alayha al qadaya القضايا nukta نكتة sana سنة sana wanatumia maqadhi maqadhi kitokea ahkam kama hizi asema wa fihi تقديم ظاهر أحكام الشرعية hadithi yamaanisha kwamba mtu atangulize hukumu ya kisheria kwanza ala alqara'in kuliko dalili ambazo kwamba si za kisheria allati tubna alaiha alqadaya dalili ambazo kwamba twajengea kadhia twajengea kadhia fulani kama hapo mtume akakadimisha hukumu ya li'an kabla mimba haijazaliwa kabla mimba hajazaliwa na mimba ilipozaliwa ilipothubutu hukumu kwamba ni kweli mwanamke amelizini hakusema hata nifanye reverse nibadilishe hukumu akishakutoa hukumu kuisha ufai tena kurudi nyuma sasa pale ndo mtume asema lau kama hakufanya li'an mwanamke ningemchapa hadi ya zina sasa haizi tena kumchapa na tena ishakuwa yaqini huyo mizini lakini anashindwa kumchapa sababu gani hukumu ya kisheria kisha kupita ishapita kuonesha kwamba hukumu ya sheria yatangulizwa kuliko dalili dalili fulani au ishara ishara fulani maana zile ishara zote za kuonesha yule mtoto wa zina ziko na mtume akasema nini akasema siwezi kumchapa ndo akasema laukana eh kabla dhalik lakana baini wa bainaha sha yaani ningemtandika mawe mpaka nkaakafu lakini kwa vile hukumu ya kisheria ya li'an ndio hivyo hakuna kurudi nyuma kurivase sasa kusema ah sasa shabainika mimba ni haramu njoo tukuchape kwisha ishatoka hukumu ishatoka eh hukumu ya Allah inatoka hakuna masala kama ya, ya, ya, ya, ya kanuni za kisasa kwamba oh ikarabatiwe ipelekwe hivi ikaguliwe hukumu ah, mambo ya hukumu za tawaguti lakini hukumu ya Allah haina kukarabatiwa haina kurudiwa rudiwa ikisha kutoka ishatoka majuz kurudi nyuma kwa hivyo hukumu inajengewa kwenye dalili hata kama ile dalili itakhalifu karina fulani hatuizungati tutaendelea mbele hiyo ndo maana ya hii فائدة تقديم الأحكام كلكو القرائن كتنغليزو أحكام زكي شريع كلكو دليل زكي لمنغو أمبازو بنجين هواندا زكا خليفة لحكم لكن بادو حتو تجالي دام حكم يا الله نهيفو تتطبق إشاء بلا شك وفيه فائدة كومي وفيه اعتبار أخبار القافة واعتبار الحاقهم إلا إذا عارضها أصل فإن القرائن لا تقدم على الأصول يعني فائدة مهم أسمى وفيه اعتبار أخبار القافة حديث يونيشا يزنغتيوى أخبار زوالق القافة القافة الناني القافة ni كي akikutazama tu hivi atakwambia فلان kuna vitu wanaangalia kwenye mwili sana wanaangalia miguu lidhalika zamani mtume alikuwa akisikia kero Quraysh wanamtuhumu Usama ni mtoto wa zina afanani na babaki wakao kimtusi kwa zina hasa mtume yamkera nani atakuja kudhibitisha nasaba ya Usama kwa babaki manake Usama mweupe e, eh, babaki Zaid bin Haritha mweupe kama pamba Usama ametoka mausi mausi asmar Asmara ni mtu ameiva mosi mosi. sasa Quraysh asema ah, haiwezekani baba na mama kama pamba mtoto toko mosi haiwezekani wakasema Usama ni mtoto wa zina waliaadha billah Sasa mtume ya muuma ya muuma sasa siku moja wamelala msikitini Zaid na Usama mtu na babaki Wamejifunika miguu shuka wamejifunika mwili mpaka miguu iko wazi kuanzia kichwa mpaka kwenye miundo imejifinika shuka alafu nyayo zao ziko nje ziko wazi akaingia arabi mmoja kutoka baadhi ya wale katika ashabu alqiyafa wenye kustadili wakiona athari ya kitu atakwambia hichi kitu chatoka wapi walipoingia wanaitwa alqafa hawa watu yani akiangalia athari ya kitu atakwambia hichi kitu chatoka wapi hata hajaulizwa akiingia msikitini mtume amemkaribisha akitazama manguo ya Zaid na Usama akaangalia akamwambia mtume sallam inna hadhihi alarjul ba'dhuha min ba'd amwambia mtume hii miguu huyu ina maana amezaliwa na huyo akafurahi mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka uso wake ukawa kama mwezi alipoingia kwa Aisha Aisha amemna nini mbona wafurahika namna yake akaambia ama alimti ya Aisha anna aba mujazziz almudlaji dakhala fi almasjid ورأى زيد وأسامة فقال هذه الأرجل بعضها من بعض na kubashiria yani nasaba ya usama iko safi صافي na zamani wale kiafu wakizungumza wanasikizwa ndio zamani hakuna DNA wala hakuna DNA zozote hizo zimekuja sasa DNA zamani ilikuwa ni hiyo mtu anaangalia kiafa na kwamba huyu nyayo ya huyu na hii ya hivi akathibitisha nasaba bila kuona sura zao kabisa kwa hivyo kisharia habari za watu kama hawa kwenye kwenye masala kama haya ya uzinifu na nini zazingatiwa zazingatiwa ndio akasema i'tibaru akhbari alqafa hadithi yamaanisha tuzingatie habari za watu kama hawa wenye ujuzi ya kuweza kustadili kitu na kitu واعتبار الحاقهم na baada kuhukumu wale ahlul qafa lazima tuchukue maneno yao yani yani yazingatiwa maneno yao kisheria na tutahukumu hu mtoto ni wazina au si wazina kupitia ushahidi wa yule alqafa sawa sawa hiyo ndio inavyotakana isipokuwa wakati mmoja tu ndo tutachukua habari zao wakati gani illa idha aradaha aslun isipokuwa habari ya ule qafa ikipinga dalili ah basi sasa tuwezi kupinga ikiwa habari yake itapinga dalili katika dalili hapo tutawachana na habari za alqafa kwa sababu pia binadamu waweza kukosea eh, lakini madamu hakuna dalili wakaitwa wao kuthibitisha kwa kwa athari ya kitu hapo inazingatiwa na inakubalika na mtume aliitumia hiyo na akahukumu sasa nini akitoka mtoto macho meusi rangi kadhaa mwili wake kadhaa itakuwa ni wa huyu na akitoka hali hii hali hii hali itakuwa ni huyu mtume akahukumu kwa kiafa kwa athari na naam alipozaliwa mtume akatoa hukumu kwamba Uwaimir ndiye mkweli hii hukumu ya mtume alitegemea nini karina ile mtoto alivyozaliwa alitoa sifa za mtoto akizaliwa hivi Uwaimir ni mkweli kwa hivyo yajuzu kuhukumu kwa kiafa yani yajuzu kuhukumu kwa kiafa bora ukiwa ni mjuzi wa hayo mambo toba si kila mtu ah mimi nimeona huyu huu na huu sawa sawa la la la hii ni watu wale wenye tajriba wenye khibra ambao wanajulikana kwenye jamii wakizungumza haya mambo mara nyingi huwa ni kweli na hayakatazwi lidhalik mtu akiwa na uzoefu mambo haya yajuzu kutukua kadhi habari yake akajengea hukumu ya zina kupitia habari ya ule alqafa akasema hii mimba ni ya zina kwa sababu mtoto ametoka hivi hivi na babake ni hivi hivi kwa sasa alhamdulillah imeona haya mambo ya DNA ni hukumu yake kama hiyo Kidhalika ulama wamezungumza fatawa kuhusu masala haya ya DNA na wakayapitisha kwamba yazingatiwa kwenye ushahidi wa zina. Yazingatiwa kwenye ushahidi wa zina na dalili yao nini wametegemea hii alqafa. Mtume alihukumu Zaid Usama ni babake ni Zaid bimujarrad ushahidi ule alitazama miguu. Ila ina maana kuangalia athari yazingatiwa kisheria. Bora tu isipinge dalili. Na kisa cha pili ni hiki. Alisema mtoto akizaliwa kwenye sifa hii hii hii mtoto ni wazina na akizaliwa kwenye sifa hii mtoto si wazina akatoa ahkam kupitia sifa za kuzaliwa mtoto alesi kadhali kwa hivyo ina maana kuangalia sifat na kutoa hukum yajuzu kisheria kufanya alqiyafa bisharti ikiwa haitopinga dalili ya kisheria lidhalika leo hii ulama wanaweza kutumia ushahidi wa zina mimba ikizaliwa mimba tu ikizaliwa au mimba ikipatikana ni mshahidi wa zina au kizaliwa wazi lidhalika umar alikuwa kiangalia undhuru alhabl akitazama mimba Allahumma illa dalil au alhabl ikidhihiri mimba na huyu mwanamume hajamsibu mwanamke hiyo mimba imetoa wapi sasa kwa hivyo hii dalili kuonesha karina sasa karina kama hizi zazingatiwa kwenye ahkam zikithubutu kwa ukweli sio kwa hawa tutajisemea takalula kwa hivyo kiafa yajuzu kutumika habari za wale ahlul qiyafa kwenye ahkam za kuthibitisha zina au kukanusha zina ya 11 fihi intifaul walad bimujarrad li'an ukisha kufanya li'an na mke wako tu wale watoto wote nasaba yao ishaanguka intafa nasab hawawezi tena kunasibishwa na babao wewe uliomfanyia li'an mama yao hatuwezi tena kwa hivyo kaa fikirie vizuri siku kumfanyia liana mkeo ujue athari yake ni hiyo wale watoto wote watanasibishwa sasa na mama fulan bin, bin, binti Maryam au, au kama ni mwanamke au fulana au fulan ibn Maryam au fulana binti fulana hanasibishi na baba kwa sababu wewe ushamrushia zina yule mama yao shamlai shamfanyia li'an kwa hivyo hiyo ndo athari ya baada ya li'an intifaa'un nasab au intifaa'ul walad bimujarrad li'an wayunsabu ila ummihi atanasibishwa kwa mamake kuanzia siku hiyo ndo hapa kwenye hadithi ya 80 fakana ba'du yule mtoto aliozaliwa yunsabu ila ummihi hanasibishwa kwa Uwaimir akanasibishwa kwa mamake wazi gairu wazi kwa hivyo hukumu ya mtoto anayezaliwa baada ya li'an nasaba yake inakwenda kwa mama ni tofauti na walad zina mtoto wa uzinifu anasibisha na nani Anasibishwa upande wa kiume ndio anasibishwa na babake mzazi atanasibisha mathalan ibn ibn ibn abdullah mtoto wa mja wa Allah au mtoto wa mja wa arhaya ulama wasema atumie majina kama haya kwa hivyo walad zina hanasibishi kwa mama si babake ni mzinifu ajulikane yule mama ni zini ataambiwa mathalan mtoto amezaliwa aitwa Ali طيب علي babake nani mtoto wa zina hana baba tutamwita Ali ibn Abdullah huyo Abdullah ni mja Allah خلاص kwa babake si lazima awe Abdullah ni fulani lakini ataitwa Ali ibn Abdullah au ibn Abdurrahman kwa sababu alomzaa yule mtoto ni mja wa Allah ama kumpa nasaba ya babake yule mzaa makosa sababu ni mtoto wa zina lakini mtoto wa li'an hanasibishwi kwa babake ibn Abdullah anasibishwa kwa mama hasa mtoto baada ya li'an huenda kwa jina la mama ataitwa Ali ibn Maryam mamake Ali ibn Zainab kama mamake Zainab ataitwa hivyo umeona tofauti baina walad zina na walad baada ali'an ina tofauti yake walad zina unasibisha kwa upande wa kiume ama mtoto wa li'an inakwenda kwa upande wa mama ananasibishwa kwa upande wa mama ya mwisho tumalizie nashukuru kwa mmenisubiria mpaka saa hizi na robo <laughs> ya mwisho kumaliza wafii jawaz ذكر الأوصاف المذمومة عند الضرورة إليه يجوز سينجine mtu akimuelezea mtu amtaje na sifa zake mbaya za kimaumbile kwa ajili ya dharura kuna hukumu yatakufikishwa sasa lazima umuelezee ule mtu yuko vipi utasema macho yake makubwa au macho yake ya kichina madogo au mweupe au mweusi au kifupi au kirefu yajuz hadha kwa sababu gani ni dharura sasa wa ushahidi au kuna mahali umeitishwa lazima uelezee kwenye ahkam eh kwa hivyo yajuzu mtu kumtaja mwenzake kwa maumbile ambao ni mabaya si mazuri au maumbile ya kasoro yajuzu kumuelezea mimbabi dharura ikiwa kuna dharura atakana ushahidi mahali au amuelezea ili aeleweke ni fulani hadha yajuzu ama kukiwa kuna hakuna dharura hakuna haja itakuwa nini ghiba taitwa nini taitwa ghiba kumsengenya maana hayuko alafu mtaja kwa sifa mbaya mwe mwenyewe haridhi kutajwa hivyo lakini ukimtaja mbele ya mahkama ya kadhi hata kama haridhi ya juzu kwa sababu hapa kuna nini maslaha ya kuthibitishwa hukumu ya kisheria aeleweke ni fulani na sifa zake ni fulani na ghairi dhani au mathalan ni mtu ataka kuoa ukaambia hebu muelezee yuko vipi ya juzu hapa kumuelezea mweupe mweusi nyele zake koto kidogo usinga au katikati ukitaja sifa kama hizo hapa ni yajuz kwa sababu ni dharura umekwenda kuposa wamuelezea mtoto wako alivyo mathala au hali yake mumkin hadha yudhkar inda alhaja amma kukiwa hakuna haja ya kumuelezea hivyo la yajuzu itakuwa ni ghiba wama yajuzu hadha واضح غير واضح naktafi bihadha القدر inshallah takuma الله hadithi moja itatutosha leo alhamdulillah tumechukua hizo masail 12 masala نكتفي بهذا إن كان في سؤال إن شاء الله تسكيلي